Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, June 2006. Luke chapter 21. Αναβλέψας δε είδεν τους βάλλοντας εις το γαζοφυλάκιον τα δώρα αυτών πλουσίους. Είδεν δε την ακύραν, πενικραν, βάλουσαν εκεί λεπτά δύο, και είπεν, αληθώς λέγουιμεν ότι η κύρα αυτή, η πτωχή, πλέον πάντων έβαλεν, γαρούτι εκ του περισσεύοντος αυτής έβαλον εις τα δώρα. Αυτή δε εκ του ιστερήματος αυτής πάντα των ον είχεν έβαλεν. Και τίνον λεγόντον περί του ιερού ότι λίτις καλής και αναθήμασιν και κόσμητε, είπεν, ταυτά θεωρείται, ελεύσονται οι μεριενές ουκ αφαιθήσετε λίθος ο ως ου καταληθήσετε. Επιρώτησαν δε αυτον λεγοντής, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε, και τι το σημείων όταν μέλη ταύτα γίνεστε, όδε είπεν, βλέπετε μη πλανηθείτε, πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ ημί, και ο καιρός ίνικεν μη πορευτείτε ο πίσω αυτόν. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη το ηθείτε, δίγαρ ταύτα γίνεστε πρώτον, αλλού και το τέλος. Τότε έλεγεν αυτής, «Εγερτήσετε έθνος επ' έθνος και βασιλεία επί βασιλειάν, σεισμείτε μεγάλη, και κατά τόπους λιμί και λιμί εσόντε, φοβηθράτε και ουρανού σημεία μεγάλα έστε. Πρόδε τούτων πάντων, επιβαλούσιν εφημάς τας κύρας αυτον, και διώξουσιν, παραδιδόντες εις τας συναγωγάς και φυλακάς, απαγουμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, εν του ονόματος μου, απόβησετε ημιν μαρτύριον. Τέτοι ούν εν τις καρδίες ημών, μη προμελητάν απολογηθήνε. Εγώ γαρ δώσω ημίν στόμα και σοφιάν. Ιούδιν ίσονται αντιστήνε, οι αντιπίναπαντες, οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοτήσεστε δε και υπογονέων, και αδελφών, και συγγενών, και φίλων, και τανατώσου συνεξιμών, και έσεστε μισούμενοι υποπάντων δια το όνομα μου, και τρίξ εκ της κεφαλής ημών, ουμία εν τη υπομονή ημών, ψυχάς ψυχάσιμον. Όταν δε είδε τη κυκλουμένην υπό στρατοπέδων Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ίνικεν η ερήμωσης της αυτής. Τότε γιεν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, και γιεν μέσω αυτής εκκορύτωσαν, και γιεν τες κόρες μη εισερχέστωσαν εις αυτήν, ότι η μέρη εκδικήσεως αυτή εισήν του πληστίνε πάντα τα γεγραμμένα. Βέτες εγκαστροί εχούσες, και τες θυλαζούσες εν εκείνης της ημέρης, estigar ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή του λαού τούτο, και πεσούνται στόματι μαχαίρις, και εχμαλωτιστήσονται εις τα έθνη πάντα, και Ιερουσαλήμ εστε πατουμένη υπό εθνών, αχρίου πληρωθώσιν και εσονται κύριοι εθνών, και εσονται σημεία εν ηλίο, και σελήνη, και άστρις» και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούς θαλασσής και σαλού, από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικομένη, ηγαρ δυνάμεις των ουρανών σαλετήσονται. Και τότε όψονται των βιών του ανθρώπου ερχομένων εν νεφάλι μεταδυναμιός και δόξης πολλής. Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και επάρτε τα σκεφαλά σήμων, διότι εγγίζει απολύτρωση σήμων και είπεν παραβολήν αυτής, είδετε την σικήν και πάντα τα δέντρα, όταν προβάλλωσιν οι διβλεποντές αφεαυτόν, γινώσκεται ότι ήδη εγγύς το τέρος εστιν. Ούτως και εμείς, όταν είδη τέταυτα γινόμενα, γινώσκεται ότι εγγύς εστιν η βασιλεία του Θεού. Αμήν, λεγούιμην ότι ουμή παρέλτη γενεά αυτή, πάντα γέννητε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου, ουμή παρελεύσονται. Προσέχετε δε αυτής, μήποτε βαριτώσιν είναι καρδία ημών εν κρεπάλι και μετή και μερίμνες βιωτικές και επιστή εφημάς ευνίδιος η ημέρα ως παγής. Επισελεύσετε γαρ επί πάντας τους κατεμένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε δε εν παντή καιρό, δε όμενοι να κατησκήσετε εκφυγήν ταρτα πάντα τα μέλλοντα γυμνέστε, και στατίνη εν προσθέν του βιού του ανθρώπου, Ίντε τας ημέρας εν το γύρο διδασκών, τας τε νύκτας εξερκόμενος, υβλίζετο εις το όρος το καλούμενον ελαιόν. Και πάσο λαός όρθλιζεν προς αυτον εν το γύρο ακούιν αυτού.